As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Ek en nou Frans is bezig met openbaring en, en hierdie ding wat my in die hart grijp en wat ek, wat ek voel wat ek net met julle moet kom deel is openbaring 3 vers 20 hy sê, kyk ek staan by die deur en ek klop as ons om ingenooi, hy staan by die deur en ek klop hy klop by elkeen van ons. Hy sê, as iemand my stem hoor en deur oopmaak, sal ek na hom toe ingaan, ek sal saam met hom altyd hou. Is dit nie wat ons vanochtend gesing het nie, dat ons saam met die Heere maaltijd hou, dat ons saam met hom wees in die gees. Dit is een groot heerlijkheid, dat kan vir julle die goed beduie hoe dit is. Maar ek, ek pleit by julle, kom na die Heere toe, kom leie jou by sy voete neer, kom wees deel, kom wees deel aan sy nachtmal. Doen dit by die huis, Hy staan en klop, hy sê, kom in, ek wil met jou maaltijd hou. Luister vir oogend wat daar is, dankie. Jylle, ek beloof ek sal net een versie lees hoor, uit die kostbare psalm 103. Dit sluit vir my so mooi aan by wat ons gesing het. Ek gaan het lees uit die Amplified. Hy begin met bless en, en dan sê die Amplified so naakies, bless, bless, is affectionately, gratefully praise the Lord. Is dit nie prachtig nie, nie? So ek gaan dit net gauw weer lees, dan bless, affectionately, gratefully praise the Lord, O my soul, and all that is deepest within me, bless his holy name. Hallo, het is lekker om liefde wees vir jy, is dit nie? is hulle lief vir jyre. Ja, dit is wel lekker. Die beste ding wat in die mens kan gebeur, is om in een liefdesverhouding met hom te kom. Ek wil net aansluit, ons het rede om hom te blees. Ek krij een dag van Mosselbaai na Kaapstad, en as jy so op die Mosselbaai of die Kaapse pad rijd, dan is daar, na by Mosselbaai, so natuurlijke grond dammekie. En as dit nou baie reën dan is die dam vol. En andersins is hy leeg en die dag toe ek daar verbyry toe is hy vol. En dan staan 'n perd binne in die middel van daai dam. Maar die water is tot hier onder sy maag. So jy sien sy sy bene en sy pote nie. En toe ek so ry sê die Here vir my dis is my genade is vir jou. En ek dink, "Ja, dis so wonderlik." En die perd staan so, maar hy staan so met sy bek so oop en hy, en hy drink water in die middel van die dam. En ek dink so vir myself, daar is nie manier wat hy al die water kan opdrink nie. Hy is omring deur die genade. En dis is dit met ons is. Daar is nie 'n manier wat ons die genade van God klaar kan maak nie. Dit is oorvloedig. En daarom please the Lord, O oh my soul. Baie dankie jylle. Kom ons praat vandag oor die hemel en hoe om daar te kom. Je weet hoe ek in die sondagskool was, het ek die story gehoor, het my sondagkoleefvrou vir my die story vertel, van hierdie reik vrou, en sy het hierdie bediende, die arm wasvrou gehad, wat in huis gewerk het. En toe gebeur het so, dat hulle twee soms so kort na mekaar oorlede is al twee. En toe kom hulle labo in die hemel. En nou Petrus vat die twee, en hulle stap in die straat af. En hulle kom daar by so straat, lyk soos Beverly Hills, jy weet, mansions en uh, Petrus stop by die een, sê, tuin hekkie, maak die hekkie oop, gee die sledels vir die arm wasvrou. Sy sê, dis jou huis. En die rijk vrou sê, joh, dit is waar sy bly, dan nou wonder ek in wat die kasteel gaan ek bly. Maar so stap hulle nou in die pad af en af en af en af, en naderhand word die huise kleiner, naderhand sit spoorweg huisies, toe naderhand die plakkerskamp. En toe la onder die plakkerskamp kom, toe stop Petrus en hy sê, hier is jou huis. Sy sê, maar hoe kan dit wees? Peter sê, man, die, die arm wasvrou het gedierig dier bakstenen opgestuur. So ons het vaar met al die bakstenen wat sy gestuur het die huis gebouw. Maar jy het nooit bakstenen gestuur nie. Dit is wat oor jou plek so lyk. Nou dit was die perceptie wat ek gehad het. Wat Jesus natuurlijk totaal die nek in kom sla. Want Jesus vertel die verhaal van die arbeider wat op verskillende tye geheer is en uh, die ouwens wat 5 uur ingeval het, partij ons het 6 uur in die ochend al, partij 9 uur, partij 12 uur, partij 3 uur, toe nog een paar 5 uur. En toe dit 6 uur betaaltijd is die aand, toe sê die Heer, roep die manne wat gewerk het en begin hulle betaal, maar begin by die wat 5 uur ingeval het en betaal die selle loon as die ouwens wat 6 uur ingeval het. So waar is die baksteen story nou? So wat ek wil sê is, ek weet my skoonaskooljuffrou, dit is goed bedoel, maar dit was een groot onwaarheid wat sy met my gedeel het want dis nie hoe dit werk nie. Want jemel het niks met my en jou te doen, met ons prestatie te doen. Jemel het alles te doen met wat Jezus kom doen het. Daarom sê Jezus in Johannes 14 hierdie ding, hy sê, in die huis van my vader is daar baie woning, hy begin so, hy sê, laat jou hart nie ontsteld word, ach hier is die mooiste, hoor net hoe begin hy, hy begin in uh, Johannes 14 by vers 1, hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in ook in my, want in die huis van my vader is daar baie woninge. Nou moet ek jou net verduidelik wat hier gebeur het. Net voor dit het Petrus gesê, Heere, ek sal tot in die dood toe met u gaan. Toe sê Jesus vir Petrus, Petrus, voor die hand eenmaal gekryd, sal jy my driemaal verloon. Hierdie Petrus is, hy sê, ek sal tot in die dood toe met u gaan en jylle weet wat gebeur het. Maar omdat Jezus geweet het wat gebeur, kom Jezus en hy troos om al by voorbaat, hy sê, maar Petrus, hy sê, laat jou hart nie ontsteld word nie. Moe nie dat jou gebrek aan bakstenen wat jy opsteer, moe nie dat jou gebrek aan prestatie vir jou enigszins beïnvloed nie. Want in die huis van my vader is daar baie wonings en ek gaan om vir jou plek te bereik. En dit is baie interessant, hoe Jesus uit die doodheid opstaan, is die eerste een aan wie hy verskyn Maria Magdalena. En onthou jy wat sê hy vir Maria? Hy sê, gaan sê vir my disciples, en vir Petrus. Hy sonder nogal vir Petrus uit. Hy sê, gaan sê ek het opgestaan. Eindelijk asof hy vir Petrus wil sê, Petrus is ok man. Jy het nou opgeskroef. Jy het met jou groot mond in die strik getrap. Maar is ok. Jy as jy ontrouw is, ek het in jou ontrouwheid getrouw geblei, kan myself nie verloon nie. So nou moet ons vir onself die vraag vraag, wat is dan die jimmel? En waar is die jimmel? Wat is jou perceptie van die jimmel? En hoe kom ons daar? Je weet wat my interessant is, in die hele christen wereld, word die jimmel voorgehou as een wonderlijke plek, plek wat baie beter plek is as waar ons vandag is. Eendag in die hemel gaan het wonderlik wees. Maar dan raak ou en siek. En dan sien ek hoe paniekerig hulle elke richting, elke methode, elke geleentheid gebruik, elke laaste cent spandeer om die lekker plek net nog vir een paar dae of een paar maanden langer vry te spring. As die hemel dan so lekker is, Hoekom sê ons, jo, ek is siek, miskien gaan ek dood nie. Het jy al ooit iemand so gehoor sê? Huh? Jo, ek gaan Victoria toe rui, miskien is ek in ongeluk, is ek dood, dan gaan ek jemel toe nie. Jy ja, al ooit iemand gehoor dit sê? Gebeer nie. So dit lyk vir my, dat die christene, wat glo in die jemel, nie glo in die jemel nie. Hulle sê met hulle monde, dit is een baie lekker plek, baie beter as die aarde. Maar ons wil, ons vecht, ons vecht daar, en jylle ken ons die story van die predikant wat by die, by die broer ouderling gekom het, en die oude hartanval gehad, hy gaan besoek om in, in die in die hospitaal, hy sê, ja, ek het gesien jou briekmerke le daar voor die poorte, partij ons briekmerke le so voor die poorte, omdat hulle keer, hulle keer vir die poorte, maar hoekom is dit, dat ons hierdie paradox het, wil ek sê, dat ons aan die een kant sê, die hemel is een wonderlijke plek, en aan die ander kant is ons bang vir hom, So iets is ergens fout. Iets is, is een skroef los in ons denken. En ons moet verstaan wat dit is. Die enigste beeld dat ons in die skrif krijg, die skrif is skaars met die hemel. Die skrif praat van die koninkrijk van die hemel is baie interessant as jy gaan lees oor koninkrijk. As sien jy, in die evangelies praat Jezus van die koninkrijk. En die evangelies skrywers praat van die koninkrijk. Um, ehm, Matthäus praat nooit van die koninkrijk van God nie, hy praat van die koninkrijk van die hemel. Marcus en Lucas praat van die koninkryk van God. Maar dis maar die selle, dis baie duidelik, dis maar net Matteus se skryfstyl gewees teenoor Lucas en Marcus se skryfstyl wat die, dit verander na die koninkryk van God toe. Maar elke keer as dit oor die hemel gaan dan lyk dit vir my gaan dit oor God se teenwoordigheid. oor waar God is. Jy sien die beeld wat ons het van die hemel is die hemel is waar God is. Nou wil ek vir jou vraag, is God nie hier nie? Is God nie by jou nie? Is God nie in jou nie? Jy sien, die, die skrif geef ons een paar goed aan, Lukas 16, lees ons van die Rijkman en Lazarus, jylle ken die story van Rijkman en Lazarus, uh, Lazarus het daar volswere gelee, en, en hy het maar gebedel en een paar krimmelkies geskryf die reikman, die reikman het in die wilde geleef en toe gaan, die, gaan Lazarus dood en die skrif sê die engele, Jesus vertel die verhaal, hy sê die engele het om weggedraad tot in die boezem van vader Abraham terwijl die reikman gaan toe ook dood en nou is het wel interessant dat die skrif net sê hy sê die reikman het gesterwe en hy is begrawe dan maart sê om net begrawe te word hy is net begrawe En toe die rijkman sy oor oopmaak, toe sien hy huis in een plek waar hy nie wil wees nie. Hy maak sy oor oop in die vlam. En dan sien hy oor een kloof, aan die ander kant van die onaangename goorplek, sien hy Lazarus in die boezem van Abraham, waar Lazarus getroos is. En nou sê hy, stuur toch vat Lazarus om sy vinger nat te maak, om my tong te verkoel, want ek leid smart in die, die vlam. Dan sê Abraham van nee, jy het al die goed gehad in jou leven, en Lazarus al die slechte, nou word hy getroos en jy leid smart. Jy kom kort. So wat sê die skrif daar vir ons? Die skrif geef ons daar beeld. Dis Jesus wat vir ons die verhaal vertel. Ek dink die Jesus wil vir ons technisch die hemel uitleen nie, of die doodrik uitleen nie, maar hy sê vir ons iets daarvan. Hy sê, as ons hierdie cirkel neem en ons sê, dis die doodrijk, en dan sien ons daar is een scheiding, daar is twee dele van die doodrijk, die een deel is die vlam, waarvan Lukas 16 praat, en die ander is die, kom ons sê, is die paradijs waarvan Jezus praat, want jy, toe Jezus aan die kruis hang, sê hy vir die een man wat langsom gehang het en gesê het, dink aan my Heere wanneer jy in die koninkrijk kom, onthou jy, wat het Jezus om gesê, vandag sal jy saam met my in die paradijs is. Wie iets vraag, was Jesus in die paradijs? Hy was nie. Nou, hoe kan hy dan sê, jy sal saam met my in die paradijs wees? Sien, dat is een makkelike verklaring daarvoor. As ons Lukas 16 gebruik as een verwijsing, dan sien ons, dat al twee van hulle sou in die doderijk wees. Die man aan die kruis in die paradijs, waar Lazarus was en Jezus in die vlam, waar die rijkman was. Want Jezus het sonde geword met die sonde van die rijkman en van die wereld en van my en jou. En daarom sê die geloofsbeleidnis wat ons mee groot geword het en ter helle neergedaal het. Dit is wat gebeur het met Jezus. Jezus sy leiding aan die kruis, die straf wat hy gedraad is vir ons die vrede aanbring, was nie afgehandel aan die kruis nie. toe hy uitroep en sê, dit is volbring, wat het hy daarmee gesê? Het hy daarmee gesê, nou is dit klaar? Dit was nie klaar nie. Maar wat het hy bedoel toe hy sê, dit is volbring? Hy het bedoel, sy wil, hy het omself gegee, nie my wil nie, laat die wil geskiet. My vermoe, my reg, my geleentheid om af te kom van die kruis, want nou jy het omgespot en gesê, as jy die seen van God is, kom af van die kruis af, kon hy? Ja, hy kon. Maar hy het gesê, niemand neem my leven van my af nie. Ek leed dit gewilliglik neer. So wat hy gedoen het daar, hy het gesê, ek leed my leven gewilliglik neer. Hy kon afkom, maar hy het nie. En toe hy sê, dit is volbring, het hy sy wil en tyd onderwerp aan Godse wil, nie my wil nie, maar die wil geskiet, ek kom om my leven te gee vir die sondes van die wereld, ek is die lam van God wat die sondes van die wereld wegneem, En daar het hy gesê, ek het alles volbring, ek het klaargemaak, en die volgende uitspraak was, My God, my God, waarom het hy my verlaat? Want toe hy sonde word, verlaat God sy gees om, en kan hy nie meer God sy vader noem nie. God is nog steeds God, hy roep dit uit, my God, waarom het hy my verlaat? En so kan ons sien die beeld wat die skrif ons gee. Hy geef ons die beeld van een vlam en hy geef ons die beeld van een paradijs. Dit is van die doodrijk. Goed, maar nou is ons terug met die jimmel. En nou moet ons vir ons uitmaak, waar is die jimmel? Hoe lyk die jimmel? Hoe kom ek daar? Nou jylle onthou daar in Markus 9, kom een jongman na Jezus toe. En hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat bedoel hy? As hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat bedoel hy? Sê hy nie, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Soms wat hy sê. Want die ewige lewe is vir ons een synoniem met die hemel. Want die ewige lewe is vir ons in die hemel. Nee. Die ewige lewe in die hemel is die selle. Maar dan kom Jezus in Johannes 17 by vers En Jezus sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. Dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. So kom ons vertaal het anders. Dit is die hemel, om u te ken. En nou sit ek en jy hier vanmorgen, en ons sê, ek ken die Heere. Is jou leven jimmel? Was gister jimmel? Is vanochtend jimmel vir jou? Want as ons dit verstaan, dan is dit jimmel. Want dan beteken het, jimmel is nie een dag nie. Jimmel is nie iets wat ek uitstel vir een dag nie. Dit beteken, die jimmel het begin in my leven. kom ons dink weer aan die hemel. Ons oog begrip van die hemel, hier is die hemel. Daar is die hemel, waar God is. Sê my, is daar siekte in die hemel? Jehovah Rofai, you are my healing. Dit is wat ons gesing het. Is God tasbaar teenwoordig in die hemel? Ja, Jehovah Shama is daar. Is daar absolute vrede in die hemel? Jehovah Shalom in sy teenwoordigheid. You are my peace. Ees my gerechtigheid. Ees my vrede. Ees my sterkte. Ees my weisheid. Ees my blijdskap. Dis wie jy is. Besef jy, as ek dit bedoel wat ek sing, dan is ek daar vanmorgen en wil ek jou vraag, is dit waar jy is? Dis jy dag. Kan jy nou verstaan waar oor sê Paulus? Ek vermaan jylle om jylle lichaam te stel, een levende heilig aan God welgevallig offer. Hy sê, dis jylle redelike, dis die begin, dis die basis van jylle, van jylle verhouding met my. Hy sê, word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle denken. So dat jylle kan bewys, dat jylle kan ervaar, dat Godse wil werk. In die hemel werk Godse wil, recht. Hoe lyk Godse wil in die hemel? Goed, welgevallig, volmaak. Wat is daar buiten? Godse goeie, welgevallig en volmaakte wil in die hemel. As geen duisternis nie. As geen ellende nie. Dis die hemel. So wat sê dit vir ons? Sê vir ons, as, as my gedachte kan verander en ek kan saam met God verstaan, dat hy aarde jimmel toegebring het, of jimmel aarde toegebring, excuse, jimmel aarde toegebring het. Hoor jy wat het kapie net nou gesê, het gesê, ek staan by die deur, en ek klop, ons het om ingenooi. Nou staan hy by die deur van ons denken, hy sê, ek, ek moet het recht kry, om die perceptie van jou denken te verander. Jy sien, die sondagskooljuffrou het gesê, ons werke, al die goeie goed wat ek doen, die koeksisters wat ek bak, dat wat ek geef vir die, die tiende wat ek geef vir die kerk, al hierdie goeders is bakstene wat ek opstuur. Heere sê, jou bijdra beteken niks. Niks vir jou stand voor God nie. Dit het hy vir ons gedoen. Waarom gee jy bijdra? Waarom is jou leven een getuienis? Om jy verhouding met hom het. Om jou lief het omdat jy een burger is van die hemel. Daarom sê Paulus vir die feestjes, hy sê, ons burgerskap is van die hemel. Maar jy sien, die hemel is nie een plek daar nie. Die hemel is een toestand binnen in my. Die hemel is daar waar ek die deur oopgemaak het en my altyd hou. Dit nie wat ek gaan doen in die hemel nie. <laughs> besef jy, ek kan die maaltijd van die hemel nou hou? Besef jy dat Godse droom is, dat ek en jy die verteenwoordigers van hemel op aarde sal wees? Maar godsdienst het vir ons geleer om hemel uit te stel. Tot morgen. En nou is die sleutel vandag om vir morgen waar jy hier sit, hemel te beleven kan jy toelaat dat Godse gees jimmel aan jou openbaar hier waar jy nou sit ek en jy is nou in die jimmel ek en jy staan nou in een onbelemmerde verhouding met jimmel jy sien is interessant in Johannes 1,18 maak Johannes die uitspraak, hy sê, is eindelijk Jesus het praat, hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige bore sien wat in die boedem van die vader is, die het om verklaar, die het om geopenbaar. Die enige bore sien wat uit die boedem van die vader kom, hy het God kom verklaar. Hy sê, niemand het God ooit gesien nie, maar toe Jezus kom, nou, nou sê Jezus, hy sê, dan sê Thomas, my Heere, toon ons die vader, dit sal vir ons recht wees. As ons nie die vader, dan sê Thomas, of Philippus, ek is so lang al by jou as jy my gesien het, jy het die vader gesien. Nou, op wat er mooier manier kon God sy hart as vader aan ons openbaar as dier sy seen? Kom Jezus aarde toe. En wat doen hy? Of wie het hy siek gemaakt? Hy het net gezond gemaakt. Wie het hy veroordeel? Die vrou wat in overspel betrap is, wat sê hy van? ek veroordeel jou ook nie. Hy het nie kom veroordeel nie. Hy het nie klom reels kom maak en kom versoekerig nie. Wat het hy gedoen? Hy kom vergewe. Hy kom gee. Sien jy vaders hart? Nou sê hy, niemand het ooit God gesien nie, maar die enige geboore sien wat in die boezem van die vader was, die het ons verklaar. Besef jy, waar het God ziens ons ge gevnyk? Godsdienst het vir ons een beeld van die vader gegeen. Die vader die ongenaakbare ouwe man met die langwit baard die sweep en die sambok wat recht staan om ons recht te sien. En Jezus, sy sien, liewe Jezus, wat ons voorgebid het, ons kinders was. Goeie. En dit was twee persoene. Liewe Jezus is die ma, wat altyd sagjes is, en uh, God is die pa wat straf. Dit was ons beeld. Dit was ons beeld maar wat het nou gebeur? Hy sê, Jezus het gekom, die Seen wat in die boezem van die Vader was, het die Vaders hart ons openbaar. Daarom sê Jezus, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Hy sê, as jy nie vir my gesien het nie, as jy nie my geneesing, as jy nie my voorsiening, as jy nie my beskerming gesien het nie, as jy nie gesien het dat my hart vir jou is nie, as jy nie kon sien hoe ek my lewe vir jou uitstort nie, as jy nie kon sien hoe lief ek jou het nie, as jy nie kon hoor dat ek sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is. Ek sê hulle ris er geen. As jy dit nie kon hoor nie, dan kon jy nog nie die vader sien nie, kan jy hoor waar is daar nie passie nie. Kan jy hoor waar is die probleem, want jy sien, as daar passie in my is, as ek om gesien het, as ek om beleef het, as ek sy goedheid, sy liefde, sy verzorging, sy, sy omgeef in my, beleef het, moet daar een passie in my wees. Daar moet een passie wees, om te sê, Heere, ek verlang my. Maar besef jy, nou gaan dit nie oor Jezus die persoon nie, ja, oor hom ook, maar jylle verstaan nou nie, hy is die beeld van die vader, ek wil hy ons met ons vader, ons godsbeeld recht kry. Wie is God? Waar is die jimmel? Die jimmel is waar ek maaltijd hou met hierdie God, wat sy sien gestuur het, wat homself geïncarneer het in sy sien, en vlees geword het, sonde kom word het, onder ons kom woon het. Dis wie hy is. En dis hy wat in sy volheid in ons kom woon het. Jy sien en nou, as, as jylle saam met my blaai na Johannes 14 toe, as sien ons daar in Johannes 14, uh, eh, ek het nou al daarvan bykie aangehaal, Johannes 14, Hy sê in die huis van my vader, vers 2, is daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te bereid. En as ek gegaan het vir julle plek bereid het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. Waar ek is. Hy sê nie waar ek gaan nie, waar ek is, waar is hy. So dat julle kan wees waar ek is. Waar ek is. Hy sê nie so dat jylle kan wees waar ek gaan nie. Hoekom sê hy nie, nie dit nie? Hoekom sê hy so dat jylle kan wees waar ek is? Hy is een, sy vader. Hy is in die jimmel. Daarom sê hy die koninkryk van God, die koninkryk van die jimmel, die gesag, die toestand wat in die jimmel heers. Luister mooi, in die jimmel is daar nie duisternis nie. In die jimmel is daar nie alleen nie. In die jimmel is daar nie aanslag nie, is daar nie trane nie. Hoor mooi, daar is niks van die goed in die hemel nie. Nou sê hy, die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Nou het hy so nabij gekom, dat Jesus in Lukas 17, hy sê die koninkryk van God is binnen in julle. Maar ander woorde, die gesag, die gesag waar God in beheer is, in absolute beheer is, is binnen in ons. Die vraag is, is God in beheer? Nou kom ons vraag dit net so. Is God in beheer in jou denken? Jy sien, waar begin dit? By, ek staan by die deur en ek klop. Jy maar die deur oopmaak moet nou maaltijd hee. Nou klop Godse gees. Hy sê, ek, ek begeer met jaloersheid. Hy sê, kom met jou maaltijd hee. Ek wil in die hemel. Ek wil hemel op aarde dier jou wees. Maar besef jy, dan moet daar hemel in my kop kom. Jacobus beskryf het so, hy sê, ons moet daders wees van die woord, en nie net vergeetachtige woordes nie, want vergeetachtige hoorder bedrieg homself. As ek myself bedrieg, dan meen ek mis die punt. Hy sê maar, een dader van die woord is een wat sy natuurlijke gezicht in een spiel sien en onthou, my gelijk. En dan praat hy van een natuurlijke gezicht, praat hy van ons genesis gezicht bedoelend, die gezicht van ons geboorte. Hoe is ons geboorte? Na die kruis? Wat het ons gesê? ons is nie meer in sonde ontvang en geboren. So hy wat sy natuurlijke gezicht, die gezicht van sy geboorte sien, met ander woorde, besef jy, as jy nou na die klein babiekie kyk, hou na teen die die babiekie, as jy nou kyk, kyk na die klein dingetjie, wie wat sien jy? Jy sien jemel. Dis ons jemel. Geen skuld nie, geen gedachte aan skuld nie. Dis jemel. Hy sê, as ons so kyk, ons natuurlijke gezicht soos in die spiegel sien, hy sê, as ons diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid, wat is die volmaakte wet van die vryheid? Om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid, beteken, om diep in te kyk in die gerechtigheid, you are my righteousness. Om te kyk wie ek is, dat ek welkom by God is, nie oor my prestatie of gebrek daar nie, maar om te kyk, so dat God kyk. Hy sê, dan gebeur hy iets met my. Hy sê, hy wat diep in kyk in die volmaakte wet van die vryheid, is al, omdat hy nie vergeetachtig hoorder is nie, maar die dader van die woord, hy sê, hy sal gelukkig wees, in alles wat hy doen. Boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte geef sy tyd, waarvan die blare nie verwelk. Gelukkig wees, in alles wat hy doen. Wat is nodig? wat nodig is, is dat ek en jy besef, as Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te brei, dat hy nie vir ons een plek in die hemel gaan brei, daar ergens nie. Wat het hy kom doen? Hy het ons lichaam as een tempel van die Heilige Gees gaan berei. Hy het toe hy gegaan het, het hy ons lichaam gaan heilig om Godse Gees, die Heilige Gees te ontvang en toe God sy heilige gees in ons kom woning maak het, het die volheid van die Godheid, lichamelik, binnen ons kom woon. Dit is wat in vers 23 sê, as ek reg is, vers 23, hy sê, Jezus antwoord sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my vader sal hom lief hee en ons sal na hom toekom en by hom woning maak. Dan het die jimmel mos gekom binnen jou besef jy, of ek lewe en of ek sterwe, sê Paulus, ek boot aan die Heere. So Paulus sê, ek het nie meer een issue met lewe of dood gaan nie. Hy sê, dit is vir my verre weg beter om dood te gaan. Hy sê, dan is ek tenminste ontslaaf van hierdie, hierdie vervaldatum bedrijf, waar ek is. Hy sê, maar terwille van julle bly ek waar ek is. So Paulus en Briekmerk alleen nie voor die poorte nie. Paulus sê, ek kies om te bly hier in die vlees, terwille van julle. So Paulus sê, of ek leef en of ek sterf, ek boort aan hom. Toe hulle Paulus waarschijn en sê, jy is op pad Jerusalem, toe hulle gaan jou gevangen neem, jy gaan sterf. Hy sê, so beet. Hy sê, ek is bereid om nie net gevangen geneem te word, ek is bereid om my leven te gee. Hy sê, ek het my leven klaar gegee, wat het ek meer om te gee? Maar besef jy wat beteken die hemel? Hemel beteken dat ek en met my voete in die blok kan sit soos Paulus en Silas en nie wacht, dat ek vry gelaat moet word, om hemel te heen. Hy het lofliedere aan die Heere gesing tot so mate, dat die tronk dier en die tronkse fundamente geskit is, en het mekaar het gebreek het. Dis hemel op aarde. Dis hemel in die omstandigheid. Jezus sê, die wat na my toe kom, hy sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloeie. My ander woorde, wat is hemel? Hemel is strome van levende water wat uit my binneste vloei. Ek wil vir jou vraag, waar is ek en jy? Besef jy dat die stroom is binnen jou? Toe jy Godse geest genooi het om in jou toekom woon, is hierdie bron, is hierdie fontein van lewe, binnen jou gekom. Wat kom uit? Jy weet, as ek kyk om ons, kyk al die frustratie, hier klomp betogings en goed dat ons sien, wat is dit? Dit is frustratie. As ek in my eigen leven kyk, sien ek hoeveel betoog ek. Ek ga staan nou net hier in die straat en in buitenbande brand nie. En gooi klippe nie. Maar, maar ek betoog aan mekaar. Ken jy dit? Betoog jy ook? Wat jou jammer kry? Wie ontevrede is met omstandighede? waar jy dink mense kom jou te na, kom, kom, kom, kom, kom, praktisch vanmorgen, he? hoeveel keer betoog ons, waar kom die betooging vandaan, hoekom betoog ons, ons betoog uit frustratie uit, hoekom, ons staan buiten ons skippingsdoel, ons skippingsdoel, is om jimmel te wees, maar ons word so beheer dier die omstandighede, ons word so beheer dier die lewe, ons word so beheer dier hierdie redreis waarin ons ons bevind, Afrikaans te praat, dat daar nie sprake is van jemel in ons nie, en daarom is ons gefrustreerd, en wat kom uit ons monde uit, wat is ons optrede, hoe kort van draad is ons, ek vooran, omdat ek buiten my skepingstoel sta, omdat ek die jemel gemis het, wat sing ons vanmorgen, you are my strength, jy is my sterkte, Hy is my weisheid. Nou as God my weisheid is, as God my sterkte is, wat kort ek? Hoe kan ek dan sê, ek is te moeg, ek kan nie meer? Hoe kan ek dan sê, jou onwisselskap, vir myself? Hoeveel keer sê jy jou onwisselskap, vir jouself? Dit was net ek wat het sê. As hy my weisheid is, kan ek nie onwisselskap wees, nie, hy moet my lingo verander. Waar kom hierdie taal vandaan? Kom uit frustratie uit. Wat is frustratie? Wat ek nie gesnap het nie. Hy sê, God het ons gegeek, geest van kracht, liefde, en een verstand wat gezond geword het. Wat is een gezonde verstand? Een gezonde verstand is nie wat een wat wacht vir een jimmel een dag, en so nou en dan een baksteentje opsteen nie gezonde verstand, is verstand het denken wat gezond geword het, is een, wat in die oomlik, in die nou, jemel het. Daarom, as ons dit kan sing, as ons sê, jy is my gerechtigheid, jy is my vrede, jy is my kracht, jy is my wijsheid, moet het moos volg, dat ek sal sing en sê, jy is my blijdskap. Dan sal blijdskap mos my leven wees. Want die eerste vrug van die geest na liefde, liefde, blijdskap, vrede, is die blijdskap van die Heere, wat my nieuwe kracht gee. So besef jy, so as ek en jy leven, as ek en jy verstaan wat jimmel is vandag, ons sê, die jimmel en hoe om daar te kom, die jimmel is verhouding met hom, om hom te ken. Elkeen van ons het die voorrecht om hom te ken. Elkeen van ons kon vanmorgen met waarheid sing. Abba Vader. Hier is ons Papa Vader. Nie geest van vrees, ach, om weer te vrees, nie een van die animen tot kinders, die wie ons roep Papa Vader. Elkeen van ons kan sê Abba Vader. As ons dit kan sê, beteken dit, ons het aangeneem, ons het toegelaat dat Godse geest binnen ons kom woon. As Godse geest binnen my woon, word die volheid van die Godheid lichamelik in my, dan het die hemel op aarde gekom in my leven nou. Gerede verstand sal dis wees. Om nie soos wat ek gister en eergister gedoen het nie, vandag te besef, ek hoef dit nie uit te stel. Ek gee nie om hoe sleg jou omstandighede vanmorgen is nie ek gee nie om hoe zwaar last daar op jou hart le nie. Hy is ons sterkte, want hy last te lig. Kom na my toe. Hoe het God met sy karakter gemaakt? Hy sy karakter een persoon gemaakt in sy sien en gesê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is. Ek wil vir jou jimmel gee. Ek wil vir jou rus gee. Wat is rus? Rus is jimmel. En die uitdaging vir my is om te sê, jyre, hoe kan ek, hoe kan ek in die straat toi toi, terwyl die jimmel in my hart is? Hoe kan ek my mondhoeken laat hang? Hoe kan ek myself bejammer, terwyl ek in die jimmel is? En besef jy, uit jimmel uit, uit die besef van jimmel uit, jimmel is die koninkryk, jimmel is gesaag, jimmel uit daai besef van hemel moet gesag deur ons lewens vloei. Hy sê julle sal groter werke doen as dit omdat ek na my Vader gaan. <laughs> hy het gesê kom okay, ek vat julle hemel toe. Nee, hy het gesê ek bid nie dat julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar nou het hy. Nou sê hy in my naam sê julle die duiwels uitdryf. Dit klink vir my soos hemel. Hy sê julle sal groter werke doen as wat ek gedoen het. Dit klink vir my soos hemel dit klink vir my, as ons hemel verstaan, dan gaan Jesaja 55 waar word wat gesê het, die berge en die hemel sal uitbreek met gejubel. Hy sal handen klap en juig, hoekom? Omdat Godse woord, die woord wat vlees geword het, God geïncarneer in die vlees, om behaag het, die woord om behaag het, en dit waar hy om uitgestuur het, wat beteken dat die woord om behaag het? Dit beteken dat hemel in jou hart gekom het in myne. Dit beteken dat die woord waar is, vervul geraak het, vanmorgen in jou leven en in my leven, wat sê, die skepping wacht met reikalsende verlangen op wat? Op die hemel om te kom binnen in my jou. Die openbaarmaking van die seens van God. As jylle mooi stil blijf, en jylle hoor hoe sig die skepping, hoor jylle om te sê, snap hulle dit dan nou uiteindelik? Uiteindelik moet daar verandering kom in ons levens. Uiteindelijk moet daar een plek kom waar ons nie meer preek oor goeders nie. Maar dit is werkelijkheid voort van ons levens. Hy sê, ek kom by jou woning maak. Hy het. Geniet om. Denk weer aan die lied wat ons sing. Kom verskerp weer die passie binnen my die passie, is die ervaring van hemel, in jou leven vandag, in jou omstandighede. Maak nie saak hoe sleg jou omstandighede is nie. Hemel is om meer as oorwinnaar te wees, in vervolging en benauwdheid en verdrukking, in naaktheid, gevaar en zwaard. As die overhede in die machte nie, en die bose geest in die licht, en al die goeders, tegenkom, jemel is om dit louter vreugde te acht as hierdie goeders kom, want ek onantastbaar is. Want jy sien, dis wat ons sê. Ons sê, jimmel, kan fantastisch wees. Nee, jimmel is fantastisch. Want dit is fantastisch nou. Kan jy jou self vanmorgen, kan jy toelaat dat Godse geest jou help, om jou te verplaas uit jou omstandighede uit, in die hemel in. Besef jy dat die hemel nader in, aan jou is, as jou omstandighede. Dat die oplossing van die probleem, Godse sterkte, Godse weisheid, nader aan jou is, as wat die probleem is. Dis jou erfenis. Dis wat God bedoel het vir jou, van die eerste dag af. Ek sien jylle vanmorgen gaan laat het wees. Jezus gebid en gesê, laat die wil geskiet, hy sê so my julle bid, laat die wil geskiet soos in die hemel, net so op die aarde. Nou, nou waar is nou die hemel? <laughs> Dit beteken dat dit wat in die hemel moet wees, dit wat in Godse gemanifesteerde teenwoordigheid, dit moet ons in my wees. En dit beteken dat Godse gemanifesteerde teenwoordigheid in my gemoed moet een gelijkheid bring wat die frustratie kanseleer. En vanuit hierdie verhouding met die gezag, gaan die gezag vloe. Om vir jou berg te sê, hef jou op, word nie sê gewerp. Vader, ek eer die vermoorde. Ek eer die dat dat jy so nabij gekom het, jy kan nie nader kom as dit nie. Ek eer die vir die geest, wat jy gestuur het, die gees van die waarheid om ons in die hele waarheid te lei eer die gees van God dat hy die een is wat ons oortuig van die gerechtigheid wat oortuig van die teenwoordigheid in ons oortuig van die gesag waarin ons lewe ons opgewonde maak oor die waarheid oor die lewe oor die hemel, oor die koninkrijk. Dankie dat ons vanmorgen kan bevestig, dit wat ons gesing het, om te sê, I surrender all. Jere, ek, ek bring hierdie klomp frustratie, ek bring hierdie klomp nonsens waarmee ek my bezig hou het, bring dit na jy toe. Leed het aan die voeten neer, jy het gesê, Hy laat is sig, lig, jyke sag, hy laat is licht. Hy het gesê, as ek vermoeid en belast is, kan ek nie te kom, hy is my sterkte. Hy is my vrede, hy is my blijdskap. Hy is my vader. Heer, hy vermoorde vader. Heer, hy verhemel wat by ons gekom het, wat in ons manifesteer. Heer, hy vir die naam, wat boe elke naam is. Die naam van Jezus. Amen. Hierdie diens van veroogend is net een groot bevestiging van wat ons hierdie week ervaar het. Ons um, het eerstans die jimmel gesien die week. My, ons het met dieren en kinders gewerk hierdie week. En um, die hele tijd wat ons daar was, het het my so bevestiging gegeef van wat ek veroogend gehoor het. Ons kom gister van Klein William af met een groep kinders. En ons is nogal gelaai. Ons het die bus wat so 1930 model is en 'n waantjie wat Salomie is in die waantjie. Salomie is 'n vark en um, al die kinders se uh skoutrommels en hulle bagasie alles en so aan. En ons ry 'n grondpad tussen Vosburg en Knawen. En nou moet julle weet dit raas verskriklik. Dit is 'n regtig 'n minder mooi grondpad en die bus raas Gerard Stein en 'n hele paar sangers kerm ook daar in die bus. En die kinders is lewendig en ehm um, so jy hoor eintlik niks nie. En ek vermoed ons het so 8 tot 10 kilos gery met 'n ehm um, ek kan nie eintlik lekker teken nie, maar jy weet hoe lyk like 'n waandjie se wiel, nê? Nee, die grootte min of meer. Net ons tot stil staan kom, toe is die waandjie se wiel is jy kan nie eindelijk sien as dis een wiel nie. Daar is net so'n stikkie van die rim oor. Kijk, nou, daar is nie draad nie, daar is nie taier in sig nie, daar is niks nie. Kijk, dit is net die blik. Maar, um, wat ek van dit wil sê is, dat dit het niks te doen met God nie, maar dat hy na ons harte gekyk het. En, ons het, en dit is die bevestiging wat ek vir oogend het, dat dit jimmel is. Hemel en genade loop vir my saam, want dis waarin ons wandel en ek is so bevoorig of ek wil die Heere eer vir die voorig wat ons het om te kan wandel in Hemel en genade so eerstaans te kan beleef. Ek sien jylle met Hemel hierdie week.